wa sahbihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da biyar wanda ya dace da sha tara da watan biyu watan Fabrairu miladiya hudu, idan tarihin ya inganta Ah, bisa kaddarawa ta Allah subhanahu wa ta'ala ci gaba da karatunmu na adda'u wa dawa da suka fi sani da aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi wallafar ah, ibn al-qayyim al-jawziya alaihi rahmatullahi ta'ala a wannan masallacin na al-furqan da yake wannan unguwa ta eh, tudun morai a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar wanda wannan shine darasi na Arba'in da uku a jerin darussan mako da muke gabatarwa muna fata wa Allah subhanahu wataala da ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata a satin da ya gabata mun tuke akan hadisin da da malam ya ambata wanda ibn abi dunya ya kasa daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda daga shugaban halitta Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wanda yau za mu tashi wa zakara al-Imam Ahmad wa zakara al-Imam Ahmad min hadisi Jarir Imam Ahmad bin Hanbal alaihi rahmatullahi ta'ala a cikin littafinsa eh, ya ambata daga hadisin Jarir annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam tabbas yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wannan wani jarir kenan jarir dan abdullah al-bajali radiyallahu anhu warda sahabi ne yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ba shakka ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce qala ina cewa ma min qaumi yu'malu fihim bil ma'asi ba wata al'umma da za a dinga saban Allah a ciki ana keta alurmar Allah ana cin mutuncin shari'ar Allah subhanahu wata'ala ana ƙasƙantar da dokoki na Allah subhanahu wata'ala hum a'azzu wa akthar kuma wa'annan al'ummar suke da ɗaukaka da kuma mafi yawa suna da yawa wai suka san wannan abun ba kyau kuma suna da makamai a gwamnati Ah, amma mimman ya'maluhu sun fi masu yin yawa kuma sun fi su daukaka da mutunci ah, amma kuma ba su ai hana wannan sabon Allah ba suna gani ana yi suka kama baki saboda kar a ce sun yi sun yi wasu wani laifi ko kuma sun takura wa al'umma kamar da muka sha ishara malin ya ta nuna mana cewa akwai mutane da dama ba sa son fada su yi magana akan abin da yake laifi da gudun kada ga laifinsu. sun san abin da ake yi ba kyawu sabon Allah ne ubangiji subhanahu ta'ala ya hana ya haranta amma saboda kada su batawa su mutanen da suke rayuwa da su da rai sai su kama baki su shuru. wannan kuskure ne a a shari'a kuskure ne kai sabo kamar da malu suke ta faɗa a sukutu sukutu anil ma'siyati ma'siyah kai shuru ka ana saban Allah shi karan kan saban Allah ne sanin kuma tare da malamai as-sukutu riba duk abin da ga ana yi ka kasa taka birki akai kuma kana damar ka hana wannan abin baka hana ba to kamar ka yarda ka ba da goyen baya ne 100 bisa ɗari akan wannan abin ina fata mun fahimta misali yanzu wanda ya tarar da diyarsa tana rawa a gida ta kunna waka tana rawa a gida sai ganta ya girgiza kai ya tafi malam yake nihi anan na'am kage yana nuna cewa ashe abin da take yi mai kyau ne ba laifi haka ne to wannan abun shi ma kamar ya ya bata dama amma ya kake gani idan ya tsawatar da ita ya zazzage ta ya abun nan kinta ya duduke ta eh gobe za ta sake ga ga tana yi ba za ta yarda ba da haka Eh, dalilin suna ganin ana saban Allah duk da kasancewa su al'azzu su ne madaukaka masu yaga ce al'azzu ana nufin bangare guda uku saboda al'izza inji malamai tana kasuwa ne a gida guda uku izza ta farin izza ta ilimi domin ba wata izza ta kaiuta a matsayi shi yasa kullum in kana karanta Qur'ani zaka ga Umar subhanahu wataala yana bambanta masu karatu sannan kuma ba har abada ma ba sa daidaituwa ko eh, ba sa daidaituwa ina cewa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun har abada ba sa taba ba sa taba zamantowa daya ah, dan haka izza ta farin ta ilimi to akwai masu ilimi wanda sun san abun ba kyau izza ta bi kuma akwai masu mulki wanda su ne Allah ya ɗorawa kula da jagorancin al'umma suna ganin sabo amma ba sa iya hanawa bal ma yusharikunahum suna da su ake hadawa ake haduwa ana saban Allah iza ta kuma shine masu kuɗi to wannan su ne al'umma baki daya idan suka lalace al'umma ta lalace Allah ya kare mu daga lokacin da aka samu al'umma malaman ta sun lalace ma shugabannin ta sun lalace masu kuɗin sun lalace to babu al'umma domin wa'annan su ne al'umma da kanta to suna da daukaka suna da fada aji za su iya sanyawa a a a bari ko kuma su dauki mataki akai yanzu ba akwai malamin da wani abu da ake da zai zo ya samu shugaba na hukumar su na na na garin su ko na masarautar su akan wani abu da ake na laifi wallahi za a iya takawa abun birki wala Allah shi sarkin ko shi shugaban bai san wannan abun ba amma sai ce kawai kada kada ya takura wa al'umma sai ya kama baki ta ai shi shi tunda baya yi tunda baya yi to shikenan kawai tunda jifar ta huce kansa ta fara gidan kowa eh, wannan kuskure ne kuskure ne balma eh, cutarwar inji malamai a hafan tana dawowa ne zuwa ga shi wanda yake da wannan wannan Allah ya kare mu malaki cewa illa ammahumullahu bi iqabin face sai Allah ya hade su da azaba uquba Allah zai musu ba zai tantance ba ya bambanta tsakanin masu yi da wayanda ba sa ba sa wannan azabar ba irin za musu no irin na annabi mutanen annabi annabi lutu bane ko sai da aka ware nagartattu a a ciki mutanen annabi nuhu sai da aka ware nagartattu a a ciki mutanen annabi musa sai da nagartattu suka wuce sannan aka halaka da fir'auna to haka ba za a yi musu a'a gaba ɗaya ne Allah zai haɗa al'umma yi mata yi mata azaba kuma na faɗa cewa malamai suna cewa ita azabar Allah subhanahu wataala ba sai an jarrabe ka da talauci ba ko sai an an an kuntata maka na rayuwa kaji kawai in kaga wani mutum baka jin dadi a rayuwa ka kanta wannan azaba ce a ce ga wani nan in ka gansa a rayuwa baka jin dadi wallahi wannan wata ukuba ce Allah yake maka ina ta mun fahimta haka gidanka ma ba za ka samu kwantaran akwai wanda shi azabar Allah da yake masa Allah yana kama sani ta hanyar iyali da kudata masa da daga cikin magabata tabi'ai yake cewa shi yana gane alamun cewa yayi sabon Allah akan dabbarsa yace idan ya saba ma Allah subhanahu wataala yayi abun da yake na a munkar abun kiyama yace dabbar sama tana wuyar ta masa da'a a rayuwa ranan sai ta ba sa wahala ina fatar mun fahimta domin yanzu mutum ba ma daga cikin mu akwai wanda ba sa ma iya fahimtar wai Allah azaba yake musu ko ba azaba ba ba sa iya fahimta ina ba ta mu fahimta akwai wanda akwai wanda idan Allah subhanahu wataala yana son ya azabtar da shi sai ya haranta masa jin dadin ibada sai yana bautar amma baya shauki da ita wata azaba ce mai zaman kanta kana sallan amma dai kawai dai ba wani shauki da kake ji ina fata mu fahimta yanzu ba akwai mutunan da idan Allah ya tashi masa azaba wallahi sai Allah ya haramta zuwa sallar subahi duk irin revekin da zai sa ba zai tashi ba duk irin abin da za ba zai tashi ba Allah ya so ya azabtar da shi ne saboda yudaman alama ce ta ubangiji ya yarda da kai ya sauwake maka hanyar alkhairi walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana haka ne wal suka yi kokari a tafarkin mu Allah ce za mu sauwake musu mu yassare musu aikin alkhairi daga lokacin da wuce ke jin aikin alkhairi ba baya masa wuya a rayuwa to alama ta cewa Allah yana son sa yana ya yarda da sa amma daga lokacin mutum yake jin yana wahala wajen yin ibada sifa ce ma ta ta ta, ta munafiqai eh, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila Allah ce tabbas munafikai suna yaudarar Allah subhanahu wa ta'ala cikin al'amarinsu suna yaudarar Allah Allah yana mayar musu da makici da suke yi sai ce wa idza qamu kutifa wa idza qamu ai idan suka nifaci tashi zuwa yin sallah Allah ce qamu kusala sun tashi cikin kasala mutun yaje na bata rai wai je ibada yana yana bata rai yo ai so ake idan zaka je ibada kana kana shauki kana jin dadi yanzu misali kai zaka je fira wajen abin muradin zuciyarka don Allah ɓatare mutum yake ko kuma farin ciki yake yi na'am idan mutum zai je zai je wajen taɗi zai je wajen fira zai je wajen sumura fira dare dan Allah dan Allah eh, in yana a haƙi lokacin da yake shirin ransa baci yake ko kuma daɗi shauƙi yake ciki shauƙi na me na zai haɗu da abinda yake ƙauna ko to kaga daga lokacin da mutum baya jin sauki wajen ibada to alawa da cewa san da yake wa Allah bai kai sama kuma Allah bai so sa ba ina batar mun fahimta Allah ya rufa muna asiri malati wa fi sahih wa fi sahih al-bukhari eh, ya tabbata a cikin littafin al-imam al-bukhari an usama bin zaid daga usama dan zaid Allah ya kara masa yarda qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yana cewa ah, yuja'u bir rajuli yawm al-qiyamati da azo da mutum a ranar tashin alƙiyama nan ar-rajul ma'rufun ala wanda yake mai tunatarwa a cikin al'umma saboda kalmar ar-rajul ta zo ne a a siga ta ma'rifa kuma ma'rifa tana bambance da da nakira da cewa kai rajulun sai ya zamanto mubahami ne ba san kowaye ba amma ar-rajul kinnan ala ana an fahimci kowaye saboda siyadin hadisin ya tabbatar da kowaye shine wanda yake nasiha wanda yake wa'azi yake irshadi cikin mutane fayulqa fi an-nari hasbunallah sai a wulgasa shi fa dan wuta ba shiga ba yake yi fa shigar da shi ake <laughs> ko bai da dan wutar shi baya ba shiga ba yake yi eh, shigar da shi ake yi eh, kuma shigar da wanda za mu ta wulakantarwa ce ina fatan mu fahimta to fayulqa fin nari sai a wulga su a cikin a cikin wuta Kada duk abinda za a wulga abu mai kima kuma da kima na'am duk abin da kaga ana wulgarwa to abu wanda baya da kima haka ne duk abu mai kima a mutunta ake bayar da shi haka yanzu misalin salaki in za a kai in ka zo jero ake ko kuma zuwa ake a danka cikin ladabi na'am <laughs> annabi ce fa yulqa fi nari sai a wulgar da shi a cikin wuta tandaliqu aqtabahu fi nari sai a hanjinsa sai ya zalzalo ya fito a cikin wuta a masa wani tirke da hangin a cikin wuta tirke da musan tirke ai da ake daure bisa da shi to hanjin za a tirke za su fito ya amayi ke su sai a masa tirke da wannan wannan hanjin fayaduru sai ya dinga ya dinga zagayawa yana turnikin wannan wannan tirken kama yaduru kama yaduru al-himaru birahahu birahahu kamar yadda jaki yake yake wulgawa yake zagayawa da ƙahuna da ake dika a baya lokacin akwai ƙahuna da ake lokacin ba wata mashi ba ba mashi irin wannan ita eh, itace ne da ake hadawa ake nika abu in ana so a nika nika abu sai to an an daura wa jaki sai dinga kewayawa yana a sa hatsi a cikin ta yana yana juyawa yana zagayawa ta sai zama to kafin ya abun nan ta an nike wannan hatsi ina fatan mun fahimta haka zai dinga yi da hanjinsa fa yashtamu alaihi ahlun nar saboda wahala da tsabar tashin hankalin da yake a ciki sai ɗan wuta su tattaru a kansa su yi masa ta suna kallonsa kamar ka ce mutum ne yayi hadari a saman hanya zaka duka al'umma ta tsaya tana tana kallonsa ko haka duk da azabar da ake wa ɗan wuta amma abun nasu mai sauki ne bisa halin da ke shi yake a ciki fa yaquluna sai su ce da shi ai fulan ma sha'anuka yanzu wani kai da kanka ne malam astaghfirullah malam wani ko wani ka kai da kanka ma sha'anuka me ya kaka anan wutar me ya kaka a cikin wuta kai da a duniya kana ta mutane nasiha akan akiyayi akiyayi wutar ai kokari a yardar Allah subhanahu wa ta'ala alaska kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar ashe ba kai bane kake umarnin mu da aikin kwarai kana cewa muyi sallah muyi zakka muyi aikin hajji mu wa uwaye biyayya mu sada zumunta mu yi mu yi duka ba kake cewa mu aikin alkhairi ba wa tanhana 'anil munkar kana hana mu akan mummuna sata annabi manci zina da duk wani abu wanda ke na laifi qala sai yace kuntu amurukum bil ma'ruf wala atihi ce ni matsala ta na kasance idan nace ayi abu kaza bana yin sa in nace ayi abu na aikin alkhairi bana yi zan ce ai sadaka amma shi baya yi kusa akwai malaman da ba sa sadaka <laughs> akwai malaman da za su ta dagewa suna wa'azin hidda zakka amma ba su fitar da zakka kuma suna da kuɗin da ya kamata a ce sun kai su jira da zakka akwai masu za su tawa a dinga sada zumunta kuma su ba sa sadarwa kuma ta akwai za su a nisanci abu kaza kuma su ba sa nisantar wannan abun Allah ya tsare mu to su magabata sun kasance duk abin da za su faɗa la yukhalifu qawluhum fi'luhum aikin su baya saba mazantan da abin suke faɗa duk abin da suke faɗa suna akwai mutabaka a ciki idan suka ce ayi zaka same su suna yi idan suka ce a bari zaka same su suna barin wannan abin ai da wannan ne mun karanto a baya wannan ne ya sanya Allah ya tsinewa usul daga cikin banu Isra'il lu'ina alladhina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam kanu la yatanahawna an munkarin ba sa hanya akan sabon Allah balma suna sharankawa a ciki Allah ya kare mu Allah ya kare mu ba za ka iske dalibin ilimin da kamata ce ya ɗabi'antu da siffa nagartacciya sifa ta kirki amma da za ka bashi wata ajiya ko ka bashi rance wala ba zai mayar ba yanzu ba a kore su bar ba ɗalibai ilimi bashi wannan ba wannan ba aibi bane yanzu saboda Allah gobe ka tsara mutane ka ce musu a ah, a ah, a daina wani wani lecture ya taba zawa da da dan sagun wani malami yace malam dana yana shaye shaye ina son ke masa nasiha akan eh yaji tsoron Allah ya daina shashaye na hayi iyayi na amma har yanzu bai bari ba yace ku je bayan sati ku dawo bayan satin aka dawo suka zo yace ku je bayan sati ku dawo ce bayan sati suka dawo sai ake sati hudu ana zuwa ana dawowa satin na hudu da suka zo sai ya ce masa wani ji tsoro sai ya ce masa kalle sa yace ka ji tsoron Allah ka daina shaye shaye yace yanzu malam saboda wannan ne saboda wannan kalmar kawai ka sa sati hudu muna zuwa muna dawowa yace lafizo abin da ke faruwa lokacin da ka zo min kana fama da danka yana shaye shaye ce wallahi ni ma ina sha ba zan iya faɗan abin da in ce a bar abin da ni ban bari bane a cikin wayannan satutukan guda hudu sai nayi kokarin na bari sannan nema wani nasiha akai to kuma daman Allah subhanahu wataala yana datar da nasihar ka ne daga lokacin da zuciyarka ta karbi ma abu ina fatan mu fahimta inda wani zai zo ya ce ya ta wa'azin a bar musamman irin ustazan alakwal daga mutum ta wa'azin a daina soyayya <laughs> kuma sai ka samu alakwal ke shi ‘yan matansa biyar <laughs> saboda Allah wa zai ji eh wa zai ji wannan wa'azi Allah ya rufa mana asiri Allah ya kare mu to yake cewa eh, kuntu amurukum bil ma'ruf na kasance ina umarniku da eh, kyakkyawa amma wala atihi bana zo masa bana yi nima wa anhaakum anil munkar ina hana ku akan duk abin da yake kyama abin kyama abin wanda baya da kyau wa atihi kuma ina zo masa ina zuwa da wannan wannan abun wa zakara al-imam ahmad an malik bin dinar qala al-imam ahmad bin hanbal ya ambata daga malik dan dinar yake cewa kana hibrun min ahbar bani isra'il wani daga cikin malami daga cikin malaman bani isra'il aka ce hibr ana nihin malami wani daga cikin malami babba irin manya-manyan malaman nan daga cikin malaman banu Isra'il kasan banu Isra'il Allah ya taimake su wala qad ikhtarna wala qad ikhtarnahum ala ilmin Allah ya zabe su Allah subhanahu ya zabe su kuma mafiya yawan annabawa fa a banu Isra'il ne mafiya yawan annabawa a cikin banu Isra'il ne to cikin su akwai sun yi karatu to daga cikin manya-manyan malaman banu Isra'il eh malaki cewa yaksha manzilahu rijal wan nisa mutane maza da mata ana taruwa ana tintirodo a hadu maza da mata a zo gidansa ya'idhu fa ya'idhu ya dinga musu wa'azi maza suna zuwa yi musu wa'azi mata ma suna zuwa yi musu wa'azi ah wa yudhakkiruhum bi ayyamillah yana tunatar da su kwanakin Allah subhanahu wataala fara'a ba'da banihi yawman wa tarana sai ga ɗaya daga cikin ɗiyansa ya gamizun nisaa yana holewa da mata Faƙala yana ganin sa sai ce da shi mahalan ya nai haba mahalan ya tir kamar ka ce tir ya kai ɗana. so biyu fasaqata min saririhi wataran sai ya fado daga sai ya faɗo da daga saman gidansa ya ga ɗansa yana lalata yana abin da bai kamata ba sai an bani labarin wanda ce da shi irin ɗansa ya ƙarami da ya fito daga makaranta haka sai yana ya tsaya da yayi suna magana sai ce kana son tare da maka aure eh <laughs> gwara a dinga tarewa kuma fada uwaye suna ɗan yin haka da ɗan rage wasu ababe ko abinda karatu da malamai ba sa ma uwaye shi ne fa ya daga cikin abin da ya kamata kawa ɗanka a wurin fari <laughs> <laughs> Allah ya dace da mu Allah ya dace da mu yace da shi eh, mahlan ya bunai fasaqata min sari wata ran sai ya fado da kawai yana barci sai fado daga gadansa fanqata anqa'uhu sai sai eh, darasa mayafinsa ya yage wa asqatat imra'atuhu matasa kuma ta fado wa qutila banuhu kuma aka shi ƴaƴansa dalilin yaga ana sabo bai yi magana ko sai ce mahalan fa auha ila nabiyihim sai Allah ya aiko zuwa ga wannan annabi wannan lokacin an akhbir fulanan al-habra anni la ukhrij min sulbika siddiqan abada Allah ya ce ka ce ka ce da shi ka ga wannan malamin Allah ce har abada zai fitar da siddiqi ba a cikin zurriyarsa sau ya ga ana sabo bai hana ba ma kana ghadbuka li illa an qulta mahlan ya bunayya mahlan ya bunayya saboda ya ga iya hushinsa ya ga ana saba man abinda kawai ya iya faɗa shine cewa tir ya kai dan nana tir ya kai dan nana da ya kokari ya hana sa ba akai kawai iya hushin shi da ya nuna shine kawai na wannan abun to yanzu ina da wanda zai zo shi da shi ke zuwa fa ya bada kuɗi a je a yo ture musan ture ko musan ture ya je a yo turan indiya a zo a zauna ana kallo wancan yaron gumi wancan sai sai an yi runguma sai ga ya ya yi wa yara tsawa ya biya <laughs> Allah ya sauke Allah mu ke lalata yaran mu da kan mu ke lalata yanzu ka difa tura a irin kasashen su ba kowace tasha bace yaro yake da damar ya kalla amma mu fa yanzu yanzu yaran yaran na ta wani wa'azi malam na ke cewa ya kamata duk ba. ya dinga karbar wayar ƴarsa yana bincikar abin da ke cikin ta musamman a hurare guda uku ya dinga kallon galeri kinta dai kenan <laughs> ya dinga kallon whatsapp kinta biyu kenan ko wai dinga kallon contact kinta abokananta uku kenan wannan ce mala irin wannan wa'azin da Allah dane shi Allah ce mala irin wannan wa'azin a dane shi to wallahi za mu ba ayi ba za mu sa musu eh, sun kai inda an ci gaba inda wasu abubuwan ba a ma bari su a cikin galeri sai dai a samu wani kuri na maboyar ababe inda ke da kalmar sirri sai a sanya tsabar minahiji kenan ko Allah ya rufa mana asiri وذكر الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام أحمد يا بتد حديث دقى عبد الله بن مسعود الله يكارى مسير ده وأن وأن حديثي حديثي ني مرفوع إمام إمام الألبانية إن قلت له شيء أسكي صحيح الترغيب والترهيب annabin Allah yake cewa iyyakum wa muhaqqaratiz dhunub ahirkinku kashedinku da rena zinubai kada ku walakantar da zanibi kana ganin kamar laifin da kake ba laifi bane laifin ka kana ganin kamar ba ba laifi bane yanzu ba akwai wanda tsabar wasa soyayya yake da matar aure yana bada mamaki da soyayya da matar aure sai yana ganin kamar ai ba wani abu bane kuma wallahi cikin al'umma ma akwai su da yawa nan fa wani nan fa wani yake soyayya da na ba ku labarin aiko yake soyayya da mata sake su take soyayya da wasu mazan a waje sai ya fahimci kadiyar har iyaye suka shigo a ciki aka zo aka zo da ita aka mata nasiha tace kuma ta bari kaddara ce sharri shi dan ne tace ta bari wa bayan wani lokaci sai abokin sai ba sa shara da ya gwada ta sai sabon namba ya ya daga mata hannu kawai sai ta mayar masa aka ci gaba da kuma gaisuwa daga nan kawai sai kullum ana dan gaisuwan nan ka san su mata inda za a bata lokaci to akwai su cikin al'amari yanzu bai za ta iya zaunawa yayi yi awa biyu tana mai sashi amma minti sha biyar ta dauki qur'ani ba za ta iya ba ga su yake yi kun ba duk mace bace in ba wanda Allah ya taimaka za ta iya bude Qur'ani ta minti 15 tana kalla ba ta gaji ba amma in ka mika mata waya tana misashi ana chatting ko to malam kawai sai inda kai ka gaji ka bari amma su ba sa gajiya wannan bangaren amma dai kan Qur'ani da an ba su gajiya suke yi yasa ya kamata a dinga musu ruqya wallahi <laughs> zuciyar ta samu matsala zuciyar ta samu matsala haka ne yake tafiya da shi suna dan musanyar kalamai har aka fantsama a cikin soyayya ta nemi da ya turo mata fotonsa, ya bibiya a wani yaro kyakkyawa kawai ya tura mata ita ma ta turo masa fotanta daman shi ya santa matarsa ce kuma a gida ne eh, matarsa ce a gida aka ci gaba da tafiyan a haka ana soyayya a ƙarshe dai har take cewa duk wani bukatunta da yake so take bukatunta take so yana mata kawai account number ta bayar yana sanya yana danna mata kuɗi account kan ajima yariya ta hirkice tace maganar aure ce ba da aurenki ba ce in har zai aure ta za ta iya kashe aurenta don ya aure ta yace mal mani mi zai hana ce, ba matsala ya ba ta dan lokaci kawai sai a gidan in ya dawo a gida sai ta tada masa kura akan dole sai ya sake ta sai a ci gaba da hakuri ni akai ana zaba ce ta kawai da suke auren ba ta yi ba ta son sa sai ce to shi gaskiya ba zai iya rabuwa da ita ba baya da wata matar kai haƙuri sai yayi ta ce, ba laifi zan tinye ka neman matar aure ko kun fahimta a baya ya ce mace ce mai kishi mace ce mai kishi a san wallahi akwai mutanen da bai saba sa sunan mace a wayarsa a gida bai saba saba yana ajiwa za a binciki duk kisa wa ke kiransa wa yake kira akwai fa wanda ni ya san mace nan da wallahi saboda tsabar musibar mata ta yi <laughs> in ya ji karatun da wallahi ya san an yi haka malam Eh, wata yariya yake soyayya da ita tsabar bai son yana son ya ƙara aure saboda gidan an hana masa ba yadda za a yi malam kawai sai sai ya bar Suleiman tawa <laughs> akwai wani abokin mu ustazu ne ba shi ustazu ne shi wannan akwai wani abokin mu ustazu shi Abdurrahman Rimbo ya sa <laughs> Abdurrahman Rimbo ai har gobe da kira sa Abdurrahman Rimbo nake cewa <laughs> saboda fitinar yana ajiwa za a kalla eh, Abdurrahman Rimbo yana kira cewa ai kudi yake bashi yake bashi yake bit kai Allah wasu matan sun iya eh malam da ku tarwa Allah ya baku nagari idan mutum yayi rishin sa'a rishin dace aka bashi yar yar tasha ya shiga uku wallahi duk duk rikicewa mutum yake Allah tilawa ba ta zama duka gaba ɗaya oh, firgicewa mutum yake yi Allah ya rufa mana asiri a ƙarshen al'amarin malam eh, ya je islamiyya ne wa yariya na tsatsiya aka yi maganar aure ya kai kuɗi har ta ba da gudunmuwa wajen yin auren bayan an yi aure ta ce masa to eh, alkawalin da muka yi da kai cewa bayan aure za ka sake ne ce haba yanzu da kawo amarya kuma an sake ki ai za a yi zargin cewa na yi aure ne na sake ki dan ƙara hakuri zuwa lokaci kaza daga duk abin da ake ciki tana gaya wa saurayin ta a waje cewa fa ga yadda ake ciki ƙarshen al'amarin dai ta tike sa ya ce shike don yanzu sai dai a kira iyayenta a kira nasa iyayen a zo a zauna tace ba ta yarda shi gaskiya ba abin da ta masa ba zai sakanta ba amma tunda take so kada garshin kirkin sa ta kira a kira su ta zo ta zo ta yi bayani aka tara wakilanta ai eh, wakilansa da waliyanta ga abin da ke faruwa gaskiya ita yanzu son sa take a baya kuma yanzu bata so take auren bata yi tana bukatar ya sauke mata to na kira ku ne saboda kada ku ga cewa dan na ƙara aure na walaɗa ta da diyanku ita ta nema na sake ta kuma kun ji a bakin ta haka ne yake miya matsalar ta matsalar komai ta bata son shi ne sai da aka ce to jama'a abin da zai faɗa muku abin da zan faɗa shine a nan cewa eh, abin da ya sa ta matsa sai na sake ta akwai da suke soyayya da shi a waje kuma sun yi alkawalin aure da ita wannan ya sanya ta matsa min cewa sai na sirri ni za ka yi wa sharri wace ce wace ce ce a'a duk abin da ake fa yake faruwan ce a waya ta aiki ga abin nan kuma ba kowa ba ne eh, wannan mutumin ni ne ba san ko wani ne ba sani ba to kuma a ƙarshe dai na haƙura sakin take so na sake ta Allah ya raka saki gona haka akai aka rabu ƙarshen ne ba wancan saurin kuma babu bawo miji na gida nan ni an taba kamin qadiyar wani mutum yana libi yana soyayya da matar mutane nan garin yana soyayya da matar mutane ya kai mijin ya gane suna fira da yari da shi wancan mutun na libin mijin ya shigo sai ta shiga makewayi sai ta bar portable kinta babu kile malam sai ya doka kawai sai ga message ya shigo sai sai zama magana da miji dan take da ke wahiyye ne gaba ɗaya sai ya koshe ki duka sabonin sai turawa kansa sai turawa kansa kawai to yaje duk abin da ke faruwa ga shi ga spokalkan ta ga nasa ga sakonsa ga nata ga irin kotun da take turawa take tura masa tsirara ma malafa tsirara sun wasu mata saka ka ne fa tsirara Allah ya rufa mana asiri Allah ya samu wani lafiya kaga irin wannan al'umma ai dole sai an to wani yana ganin kawai wannan ba wani abu bane ba wani abu bane Allah ya rufa mana asiri annabi ce iyyakum wa muhaqqaratiz dhunub a hirkin ku kashedin ku da rena zinubai da wulakantar kaga ka dauki zinubi ba laifi ba fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhlik yuhliknahu wanda yake cewa ba shakka zinubai idan suka yawa suna taruwa wa mutum har su kai shi ga mahalaka har su ya sanya shine silar abin silar silar halaka sa a rayuwa sai ke cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam daraba lahunna mathla aka tabbas manzon Allah ya buga misali wa, wa sahabbai game da wannan kamar salil qaum yace kamar wasu mutane ne nazalu arda falati suka sauka da wata a cikin wani wani sahara ko a wani a wani kwari fa hadara sani'ul qaum فجعل الرجل ينطلق فيجوء بالعود والرجل يجوء بالعود حتى جمعوا سوادا suna son su dafa abinci ga abin ga gagarin su nan nasu yi gurasa ko ga nama su suna son su dafa ba itacen dahuwa sai wancan ya je ya kawo ice daya wancan ya zo da ice daya wancan ya zo da ice daya kan ajima sun tara kan itace haka ne yanzu idan mutum sha biyu suka je kowa zai ice biyu ice nawa kenan ice 30 za su yi dahuwa ko ba za su yi ba za su yi dahuwa wa ajjaju nara suka kunna wuta wa anda juma qazafu fiha suka dafa abinda da suka sanya a cikin wannan wutar misali na hankali zinibi kakkare nasa. ice ɗaya ne ɗaya ɗaya aka tata su zaman to kan itace to haka zinibi ma idan ya yawaita wannan ya zo ya hau akan wannan sai a waye gari mutum ya tara zinibi mai yawa akan sa Allah ya himuna wa fi sahih bukhari ya tabbata littafin al-imam al-bukhari an Anas bin Malikin. daga Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yarda qala yace innakum lata'maluna a'mala hiya adaq adaq fi fi a'yunikum min ash-sha'r ku kuna yin ayyuka kuna yin laifi da kuke ganin laifin a wajenku a idanunku kamar bai kai girman gashi ba sililin gashi ɗaya. laifin kuna ganin sa kamar ba komi ba girman sa bai kai girman gashi ba saboda karancin sa sai ke cewa eh, in kunna lana'udduha ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-mubiqat sai dai mu da muka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wa'annan laifin da yanzu kuke ganin kamar ba komi bane to mu fa a zamanin annabi annabi yana raye a lokacin da yake a duniya muna kilga irin wa'annan abu cikin ababen masu halakar da mutane al-mubiqat ay al-muhlikat muna ganin yin wannan abun na daga cikin abun da ke kai mutum zuwa ga halaka amma fa a yanzu kawai za a ta gani yanzu ba komai bane ko kun fahimta Allah shi ya yafi muna ku dinga kallon tarihin magabata nagartattu yanzu ba kissar wannan wanda eh, wanda ya ci apulkin mai gona da wanda bai san gonar waye ba saboda gudun kada ya je kiyama ba kada ya je kiyama Allah ya tambaye sa a tsaye da sa ana masa hisabin tuffa ɗaya daga baya iya haƙura biya suka shi da yana biya ne akan a gehen wata gona ya zauna a wata bishiya yana hutawa sai ya ga tuffa sai ya doka ya ci ya ci rabin sai ya gano cewa fa wannan kin da yake ci Eh, daga wannan gonar ya fito malam kawai sai shiga wajen mai gona akarmaka Allahu an samu akasi na zo na ina hutawa ne naga wannan tufakin na carbin dan Allah ayi hakuri a yahimin garibin tufa yace wallahi ni ma dai gonar aro aka bani kuma cikin abin da aka bani aron babu tufakin ballan na ya zama to mallaki na mallakin mai gona ne to ina mai gona yace tsakaninka bainaka wa bainahu masatiyomin yawmin walela zaka tafiyar wuni ɗaya da kwana ɗaya zaka kon kana tafiya ka wuni kana tafiya malam sai kawo hanya da rabin tufa a hannunsa zai je wajen mai gona yana zuwa yace masa wane kake da gona huri kaza ce eh to kaji kaji abin da ya faru na zo nan ne dan ka yafe min sai ga ashe ga irin mutum da ya kamata mutum ya haɗa alaka da shi ta zurriya ta a'a sai ga wannan shi ya dace da tarbiyya da ya bai waɗiyarsa. daga wannan dacewarta, ina ma a ce shine sirkin sa tunda har jin tsoron Allah ba zai basa ba sai ya zo ya nemi afuwa to wanda to min babu aula ma ya fita ka tsatsara ka sabon Allah subhanahu wataala sai da me hada zuriya da shi amma ta wace hanya to kuma in yace masa dole sai ka aure iyata kuma ya ashi wani babu na daban sai to zan yafi maka amma da sharadi to me sharadi yace ina son ka aure iyata sai ka aure iyata biyarka to kuma me yasa din sai me yasa dole sai na wuri ta ce a ah, akwai dalili saboda dattawa tana da aibobi kamar haka da farin makauniya ce ba ta gani gurguwa ce ba ta tafiya sannan kuma bebanya ce ba ta ba ta magana kuma ta ga ta makauniya ga ta gurguwa <laughs> ga ta kuma bebanya ah kuma dole sai na abu za a yi ce in dai kana son na yahe maka tabbas sai ka aure ta abin da sanai dariya cikin qara'if irin wannan labarai na ai dariya ne ke karanta wani wani mutum ya aure wani makawo ne aure wata mata so ana zaune haka sai take taiba kanta take cewa ina ma a ce kaga yadda nake kyakkyawa son kowa ɗin wanda bai samu ba Allah ya ratar da kai da ni sai yake cewa لو كنت كما تقولين لما تركك الابصر الي da da kike faɗa da gaske ne kike kyakkyawa ce to ai masu ganin ba za su bar ki ba ya aka yi da aka ce kawai sharaɗin kawai ka auri yariyata ba a malam kawai a ƙarshe da yace to ya aminta ne kawai kare ya je shi fa abin da yake dubin kiyama kaji bayun Allah ne kirki kiyamun yake dubawa yana hango tsayuwarsa gaban Allah subhanahu wataala tufa ya masa shiga aljanna saboda manzon Allah ya ce ittaqu dhulma fa innahu dhul eh, fa innahu dhulmatu yawm da haka yace ka yarda to ku jama'a ku zo a daura auren kawai aka daura auren nan take ana daura auren kuma dare na yace masu to ga dakin amarya taka can kawai ka je ka tsare kawai malam kasa duk kowane ango yana shiga gida <laughs> cikin farin rai eh cikin fara'a da dariya da murmushi malam gauru ba zai fahimci wannan gata ba amma ku ya kuri gauraye insha Allah an karibu kuma za ku shiga daga ciki in Allah ya yarda eh insha Allah muna muku fatan Allah ya ba ku nagari eh Allah ya kawo nagari ku dage da istikhara alal aqall kai shekara kana istikhara <laughs> Malam kawai ya zo ransa a bace eh yana shiga zai sallama har ya fara sallama sai tuno ai ba ta maji to in ya sallama ma wa zai karba sai tuna cewa ashe kuma in kai sallama ma ba a karba maka mala'iku za su karba maka ha kawai sai ji wani sauti na tashi a cikin gidan eh, irin ana irin wannan ta ta sha ta juwidi a makaranta eh, harufan sun kasan akwai waɗanda Allah ya ba su baiwa ne ni wallahi da in tana magana ko akwai da kawai daga bara sai a kashe maka jikin gaba ɗaya wallahi eh. daga maganar kawai ba a kalle ka ba eh, ka san ibn al-qayyim ibn al-qayyim al-jawzi da littafin sa da ya rubuta eh, na na soyayya ka san al littafin soyayya ya kamata ku nema ku ta karantawa saboda mata suna fama da cewa maza ba ku dan ba ku harrakawa a gida ba ku harrakawa babu haramtawa yake cewa shi kallon ma kallo anwa'u ne kallo ma kala kala ne alanas a kalle ka ma kala kala ne wallahi alazim ako kallon da ana kallon ka sallama assalamu lillahi rabbil alamin <laughs> eh to mu dawo karatu kawai daga amsa sallamar sai ta sai yaje kawai wannan sauti zazzaka daddada yana kallon ta kuma sai ga kawai ta miƙe tana tana ma mai gida barka da zuwa a sai ga ko kamar an samu aka ci zai fita tace na zuwa tace ai shi matar da ya aura ba haka take ba ita kurguwa ce ko a ai ni ce dai matar ta haka dalilin da yasa baba ce ni gurguwa ce saboda kafafuna ba sa taka su suje inda Allah ya haranta shi yasa ni gurguwa ce zuwa ga abinda Allah ya haranta makauniya ce bana kallon duk abinda Allah ya haranta sannan kuma bebiya ce bana jin duk abinda eh, Allah subhanahu wataala ya ya haramta min kaga ta dace ta dace kuma ai daman ubangiji ya faɗa islaqu zalika fi qawlihi ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu inna Allah baligh amrihi Allah li kulli shay'in qadara Allah ya dace da mu sai ke cewa to mu a zamanin annabi abinda kuke gani a yanzu kamar bai ta karya ba mu a zamanin annabi a zamana ɗaukar wannan abu ne mai girma gaske laifi ne mai girma wa fi sahihaini ya zo a cikin littafin al al-bukhari da al muslim min hadisi abdullah bin umar anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala daga hadisin abdullah dan umar Allah ya kara musu yarda daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa uzibat imra'atun fi hirratin Allah ya azabtar da wata mata dalilin mage musa dalilin mage Allah ya wata mata azaba habasataha miye dalilin sa ta azaba a sa ta wutar saboda ta tsare wannan magen hatta matat har sai ta mutu lahiya hiya at'amataha wala saqataha ita bata bata abinci kuma bata bata ruwan sha ba kawai sai ta ta ta tsare mage ta hana mata tafiya ko ina ta sanya mata takunkumi bata bata ruwa <laughs> ba kana so mu je wani wuri a bar wannan maganar <laughs> bata bata ruwa ba bata bata abun sha ba har ta kai inda wannan mayar ta mutu dalilin wannan abun kuma Allah ya tura ta wannan matar a cikin a cikin wutar jahannama wani ba kawai malam ya zo masallaci ana sallah shi kuma yi laifi ya kashe mage kakin ya zo kafin ya zo masallaci irin tara'ifin yana karantawa kada ayi dariya sai mai karɗo ko soto abasa yana karantawa da yazo daidai gab da fadar Allah da yake cewa bi ayi dhanbin qutilat kun bayyana to shi ba kawai ya tsamani da shi ake قراءة a التكوير عفوا التكوير إيه سورة التكوير أنظر إلى بأي ذنب قتلت سيجتوا بسبب لهم أكلت صلى أكي شيا تماجي ده شيا أكي aka zo za a tambayi wa idal mawulatu su'ilat a takwir ko bi ayi dhanbin qutila sai take cewa ai bi za a tambaye duk jaririn da aka kashe mitai aka kashe ta to shi ne sai sai yake cewa a shi ya tsammanin to mage ya kashe ce fa ake tambaya ta naman su ta tsaye sai ya kashe ta to ita wannan sai ta ta ta tsare musu mutane bata bata ta ci ba bata bata abinci ba kuma bata bata abin sha ba sai ta mutu wala tarakataha ta'kulu min khashashin ardi kuma bata bata ta yi yayayen kasa daga cikin abincin da bayin Allah ke ajiwa ta je ta ciyo ba wannan ya sanya Allah subhanahu wataala ya ya azabtar da ita ashe wannan wani karatu ne mai zaman kansa kuma anan ya kamata mu kwana abinda mun ka faɗa ya zaman to gaskiya Allah ya ba mu lada muskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna muna karatu tausa da sunayen Allah alhayyu alqayyum bukatun muna na alkhairi Allah ya biya muna duk abinda muke jima tsoro Allah subhanahu wataala ya iya ya mana maganin abinda yafi karfin mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu wanye lafiya a wannan rayuwa kuma ƴan uwa gobraye kusan wani ya kaminta ta ce malam baka sa gobraye cikin addu'a to muna tai eh, gobraye mu Allah ya baku mataye nagari bi rahmatihi allati wasi'at kull shay'in kuma akwai zaware su ma sun ta turo takardu eh zaware <laughs> kuma kace sai dai in an ta kawo hizba sannan kuma zai a ta aurar da su eh <laughs> an kawo hizba a Niger a tawo kuma sai a yi gaggamin aure da zaware to Allah ya ba su mata nagari ayan eh, boko mun suke karatu da ɗalibai ilimi Allah ya sanya albarka a cikin karatunmu Allah subhanahu wataala muna wanka habib ilaina alqur'ana wa lana Allah ka sanya wa mu albarka ka sanya wa mu albarka ka sanya wa mu albarka wannan kasar mu mai tarin albarka Allah ka tsare mu kare ta da sauran kasashen musulmi baki daya ƴan uwa suke fama a kasar Gaza a Palestine Allah ka kawo su agaji Allah ka kawo musu agaji duk inda musulmi ke cikin kunci Allah ka kai kaisa zuwa ga sauki duk wanda ke son ya kunta tawo musulmi Allah ka kaka ba sa dama Allah ka ba sa dama Allah ka samu wani lafiya subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh